Info zintzilik Info zintzilik, zintzilik irratiaren informazio atala Info zintzilik, hilabeteko azken ostiralean eguerdiko ordu batean Zintzilik irratia Kaixo zintzilikatuak, kaixo ertziotarrak. E, eh, bueno, gaurkoan daukagu gurekin Unas, kaixo Unas. Kaixo, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Bueno, ba, Unas etortzen da basajaun eh, elkartetik, eta bueno, eh, elkarte honen helburua oso, bueno, irutu zain nahiko oso praktikoa, eraginkorra eta polita, eta, bueno, ba, hortarako deitu diogu, zintzilik irratiko mikrofonetara, Bueno, Unax, eh, arkeztuko diguzu zerten basajaun elkartea, bueno, esan diazunagatikan, herreraren proiektu batetikan sortu zala, ez, bide hortatikan, ez? Bai, bere ez basajaun sukalde komunitarioen konfederazio gisa sortutako elkarte bat dugu, ez? Eta sortu genuen herreran, e, bere garaia zikinerako sukalde komunitari batekin lanean, ez? E, ideia izan zen, ba, elkarte, herrerak bi elkarte gastronomiko soa ditu, ez? E, nahiko, ba, burtian poderioz, ba, herria auzoak oso ondo zehatu ditunak, ez, lortu ditunak, eta zaten den, joa, inbesteko lekua eta inbesteko sukalde egin zergatik ez jendeari eskeni atokiko ba, produktuak eta garaian garaikoa e, eh, e, zainduz, ez, ba, menu batzuk ba, ba, auzotarri eta bazkidei, ez. Eta beti horrein bueltaka ginela, ba, elkartu zen ginen, ba, batekin, ba, sukalde komunitarien, ideia ere bai lana, lanean zekana, ez, eta esan ginen, ba, jo, ba, pauso egitea guazen martxan jartzea, ez? Eta horra ginen, ba, herrerako sukalde komunitarioa, e, auzoko elkarte bat sortu genuen, ez? Eta herrerako sukalde komunitarioa hasi egiten, ba, proba pilotu batean, ez? Da justo, izan zen pandemiaren atarian. Mm. Eta horrean izan hasieraneko kuriosoa, baina bai izan zara puntu bat, e, ba, nahiko jende mugitu genuen lauzoan, proba pilotua oso ondo atera baina baina behin erabaki genuen astea, ba, elkarteak itxizizkiguten, ez? Ja, karo. Eta hor bai izan zen, bai. batean, ba, ba, eta orain, eta proiektu honek dakan beste puntu polit bat da, sukalde zaparte da, e, duzula auzoan bertan, ba, lortu genula beste sukalde bat, utxik zegoena, ez, eta dela, zarretxeen sukalde, sukalde gere bai batzutan, eta askotan, utxak daudenak, ez, eta bain bertan, gugari gara erreran, aterpean, errako zarretxean, ba, sukaldatzen, e, sukalde komunitario honen, zea, bazkidetza bidezko sukalde bat dela, ez gero esplikatuko ez du pixka gehiago nola dan. Baina behin, erreran hasita konturatu ginen, errerak eh, bere gaitasuna bazuela, baina bera berean bere gabeziak ere bai, ez? Eta ikusten genuen ere baina hain proiektu errepik lagarria zen, ez? ala, baina ez ala ejekutatzen erreplika hori, zan ginen, bagu hasi egiten, ez? Eta horrean hasi zen, basa jaunen sorreraren, e, zera, esatzen ginen, egiten konfederazio bat, sukalde komunitario ezberdinak lortzeko, ez? Eta batez ere tresneria eta lebide laguntza eskaintzeko beste sukalde mm-hmm. komunitario, ez? Eta orduan sortu genuen grosen, marruma eh, elkarten egiten degula banaketan odoa, eta horretik hemen horretan gaude, ba, bain nahi dugu sortu horretako sukalde komunitarioa, ba, zituen e, pasta freskoaren, pasta freskoaren horretarekin, ba, lankidetza bat egin ez, eta banaketan odo bat sortuz, mm-hmm. baina, era berean, komunitate bat sortu nahian horre eta maian. Baina, basa jaunek, be, bide laguntzarekin, eta basa jaunen ba, oiturak eta indarra ba, aprobetsatuz. Bale, eta ipatu diazun eh, bezala, bueno, funtzionamendua, mm, gutxura beha, izako litzateke pertsona batek aukera dauzkala, eguneko mm, taper pare bat, uste direla? Haiguk, o... Bai, oain funtzionatzen egun bezala, gero, komunitate bakoitzak ere erabakial izango du, bak ez politena hori izango zan, ez? Komunitate bakoitzak ere zer nahi duenekin, baina eh, gure funtzionamendua gaur egungo errerakoa eta grosekoa, da, astean, e, lau edo zortzita pereskintzen diogu bazkidei, ez? Lehenengo, mm -hmm. bazkidez abidezko gauza da, da, ez? Zukalde komunitarioak bazkidez bidez egiten dugu, el legal, ki formatu legal, legal bat izan behar duelako, ez? Zuk taperrea bai, batean bai. jasotzen dezulako, bai. Baina era beren ikusten dugulako komunitate mailarako oso garrantzitsua dela bazkide bazkidetzaren indarra, ez? Ba, denen artean egin beharreko gauza bat delako, ez? Eta orduan ideia zer da? Bazkidetu e, aldan ba, la jende gehiena, ez? E, zentzu batean interesa duena batez ere, ez? Eta behin hori egin da, bada sukaldariak menu bat aurkezten du tokian tokiko produktuekin, garaian garaikoekin, komertzio txikia e, tokiko produktu bezala sartzen mhm. dugun, ez, eta gaur egun tristeki, kilometri txiki askotan ez dagoen bertako produktua, ez, ez dago bai. kilometro zer hori ez, bai. baina bueno, azteko modu bat ere bai ez, baina mhm. bai usten dugu komerzio txikia arriskuan dagoela eta komerzio txikia tokian tokiko produktu bezala jartzen dugu ez. Eta claro, hori bai indar bat eman nahi diogu batez ere komerzio txikiari, tokian produktuari, ekologikoari ere bai saiatzen mhm. gera izaten, inguruan dagoen ekologikoa batez ere zaltzeko, eta gero batez ere etikoki etikoki dien ba, jendearekin lanean, ez etikoki ba, landatzen den jendearekin, ez? Hoi da gure bai. ideia, ez? Ta orduan, mhm. garaiko horrekin, menu bat aurkezten diegu eh, bazkidei, eta bazkideek dakate aukera, urrengo asterako, adik beti aste bateko aurrera penarekin da. Zue demora izamar zute, prestatzeko, claro. antolatzeko, eta bar, ez? Hori da, bai. baina prestaketa eta antolantza aparte, ere bai lortzen deguna, sukaldatzeko modunekin da, guk badakigula zenbat behar degun, zer behar degun, claro. baitugu gramajea, baitugu kiloak, eta oso ondo estabezitu da ditugu gauzak, orduan, aprobetsatzen dugu janariaren e, gehiengoa. Horrek egiten du ekonomikoki, ba, erreztasun bat izatea, ba, jendearen eh, ba, produktu ekologikoa etxetara iristeko, bai, bai. eta baita ere, aprobetxatzeko jaki guztiak, ez? Ne hori ere bai, oso interesgarra gaur egun jangari kelegi botatzen dugu le ah, bai, ez? Besteki bai. orduan bai, boiz bai pole interesgarria da, oso interesgarra da zentzu hortan, ez? Orduan egiten dugu aprobetxatu janari guztia eta saiatzen zea beti, esatik azken egunean ez dezu lortzen, bat komerzio txikiarekin, baserritare inguruko baserritarekin, etikoki daudenekin, ba egiten, ez? e, ere bai hitz egiten aigera, jendeak ezagutzen dute, herrera eta hitz egiten aigera, eta gros eta hitz egiten aigera, ez orduan, ez da ez dago baratza ondidik inguruan, ez, mm-hmm. azkenian baina, saiatzen gera, ba, inguruan dauden jenderekin lan egiten, ez, oa ingo, txai bertan lezoko nurraren horrenak egiten dugu saskien zea, baina... Ba, saskien banaketa egiten dute, bai, Pasaiako bai, bai, batek egiten dugu arraina, bai, bai, batekin, Claro, hor dago lan, lanketa, mm-hmm. baina badaude gauza batzuk badia lekaleak, ba, lekaletara ara arabara. Ez dago beste bai. hori erraitate bada, eh? edo Claro, ta hori bai. siatu bada ez du, ba etikoki kontsumitu duten bai. jendea, jendearekin, ez? Baina bueno, hori interesgarria da ta baina bueno, badaude elkar lanak dikan, eta ta hemen interesgarria da, hemen labore dago, hemen beste ba, <laughs> baietu daude, ba orduan interesgarria izango litzateke hemen hasten geranean guzti hori ere bai lanketa bat egote, ez? Mm. Komunitate mailako lanketa bat, hemengo komertzio txikiarekin eta bertako elikagaiak mm -hmm. esatze dutenekin, ez? Hemen, sukaldatzeko e, eh, lekuren bat lortu ez dute, oraindik bilatzen hain zarete, edo baitare agian nomada izateko claro. aukera daukazute, edo... Gu horre eh, berez, e, intentzio berez, ba, guztetan, joa, leku guztetan dago, oza, Euskarriko herri eta uzo guztetan daude, bara, e, oza, elkarte gastronomikoak. Elkarte bai. Aztelenetik ostegunera bai. utxak daudenak. Bai, eta bai. hutsak daudenak, eta kriston infrastrukturak dituztenak. Normalean, zuk e, eh, zeo zer perezi egin nahi balin behar elkarte bat atrazoaz, bazkari bat egitera, ez, ez, hmm. horrekin, joa, kristona berastasuna lakagu, oi Euskal Herri maian, ez? Orduan esaten dezuna, joa, badaude lekuak. Claro, baina bai da egia ere bai, zuzintzera lajun proiektu bezala, esatea, eh, elkarte bati. Hau da, hau, egin nahi dugu, e, behar elkartea, ez? Hor, hmm. komunitate bat egon bardo ez? Eta orduan bai ikusi ginen, basajan sorreran, ikusi ginen oso interesgarria zela banaketan nodoa. Orduan, horrek ze esan, badibiaz ba, orain gaur egun marruma elkartean, donosti, e, eh, marruma elkartean, ba horrela gaude banaketan nodo gisa. Grosekko marrumak badauka bere zukaldea, baina ez gara sartu inbaditzen, ez? Hor, eh, elkartean, eh, sartu gara modu batean, frigorifiko bat jarri, eta bazkidetza prozesu bat eginez eta bertan banaketak eginez ba astelen taste ez? Ta gero aste arte taste ostegun goizetan, ez? Adikola jarlandatzen dugu bi atxalde eta bi goiz, ez? Banaketarako. Mhm. Orduan E, groseko, gero, lortu deguna da bai, komunitate maian, ba, groseko marrumari lagundu, e, postuan laguntza eskeni, e, eh, afari pentsu bat egin bada hor gaudegu, jaietan ere bai laguntzen egon, kaleko aferralizoria dioekin ere bai guk zukaldatzen diegu, ez, ba, banaketa egiten prestatzen dituzte, baina guk egiten deguna da zukaldatu, laguntza pixkianaka, ba, komunitate mailako gauzak egiten egin ez, ba, gaude, gure intentzioa zer da, adibidez grosen, momentu batean zukaldatzen ere astea, ez, hori izango zen politena, ez, ja, bertako jendearekin, eta hori, baina horrek prozesu badaka, oain horeretara etorriz, berdina egin nahi dugu, nahi duguna da, banaketan odo gisa hasi, eta pixkanaka jendearek ikustean nola funtzionatzen duen gure gure ze, e, zukalde e, komunitarioa, eta banaketan hori zituenen kokatu, bazkenean ba, prasta freskoa berari erortzen dugu, eta gure lasainak, gure pastak eta guztiri zituneko pastarekin denez, besan dugu, ba, ba interesgarri ditzateke, e, eh, ba, yes, ba, ba, hori, eta gero jendeak ikustea, jo, ba, posible da hemen ere bai gauzak egitea, mm -hmm. zatez diur nago edan, elkarte gastronomikoak dituzuela, zarretxeak egongo direla, zukaldeak ezberdinekin, bai. eta batez ere komunitatea lantzeko aukerak ere bai, ez, da neuz ez komunitatea lantzarenan, ez oso interesgarria da, eta guztiri zukaldearekin lotu, Kara, zukalde komunitarioak ere behidakan zaintza, e, eh, zatik zkenean jende asko, gez? Hau lotzen duz egituen, zarren agurasoa, eh, gaizki dakan, egin, eta, eta balio duten entzako, eh? azkenean, beste mundu polit bada, ez, komunitateak ba. lorten eh, lortzen ikusten dezuna da nola ba, janariaren inguruan jende, ba, igual, kada, ba, kulturalki biltzen ez dan jendea sartzen dala, ez? Ta, pixka bat e, gauza ezberdinak sortzen dira, ez? Ta, orban interesgarria da, oi, ez? Banaketan odoaren puntu hori jarri, guk lagundu hori egiten, eta gero ea komunitateak e, berste pauso hori eginez, bigarren pauso hortan erizten geran, baina horeretan zukaldatera, ez? Hoi izango zan mm. interesgarriena, bai, ez? Bai, bai. Bale, bai, bai, aipatu ezun bezala, bueno, bai, eh, e, se, profil ezberdinago daitezke, no? gente interesatuta, aipatu ezun adina, adineko jendea, baina, bueno, niri buratzen zaite, bai, ba ezagik, ba, gaur egun, enbeste eh, denbora gutxi daukagula, edo adibidez, denbora gutxi duten, edo, edo bueno, edo produktu ekologiko edo ingurukoei ba agian ezin duela iritsi, ezin dela iritsi ordutegiagatik o ez jakitasunagatik edo ikuste bueno, nahiko orokorrean, ez, erabili daitekeela eta ikusi dut eh dakazutela, bueno, bidaitziaten zitunetarrek, eh, precisamente e, ba, bueno, diptiko pare bat eta hemen agertzen da pixka, ba ja Prezioak eta la ez, pixka ja praktikotasunea helduta. Eta, bueno, astean sortzi plater, no? Agertzen dira, bueno, hilero, dia, goita bos euroko, zea, e, bazkide kuota bat, ez? E, Okerez banago. Eta gero, dakazute, sortzi plater aukeran, edo lau, ez? E, zuen bezala, astelenetan jasotzeko, eta asteazkenetan. Osea, bi sortzi edo lau plater, bai, bi egun izango litzateke jasotzea, edo horrengo goizean. Bai, bai, oia, kuestia, ondo esplikatzeko izango zian, kuota fijo bat jarri dugu, bat zentzuetan kuota fijo horrekin ba, soldatak eta guzti hori, eh, ba, lankideen soldatak eta e, ziurtatu izateko eta gastu mini finko claro. horiek zehatzeko, eta baita ere e, puntu bat emateko ba, ez, bazkietzari, eh, bai, ez, ez. Mm -hmm. Eta gero bai ikusik nire nahitu genuen, ba, zala, menu erdi bat eskaintzen dugu, edo menu oso bat, lauta perastean edo zortzita perastean, hori dela ujartzen duguna, Baita ere, menu kompletoa edo vegetarianoa edo bai, basikoa. Baina hori gara leto garrizun, ze ikusten dut, eskaintza osoa, eskaintza vegetala edo oinarrizko eskaintza, ez? Bai, hori da. E, eh, bere iztasunak zein eh, Bueno, oinarrizko eh, eskaintzan, adibide sartzen dira balekaleak eta guk egititugun platerri iraun ez? Dirala, la, ba, azkenean pastak, e, arrozak, e, uh ba, bizaltxekin edo entxaladan, pasta berdin bizaltxekin edo entxaladan, edo entxalada mistak eta entxaladilla eta lako gauzak, eta gero lekaleak ere bai ditugu, eta krema barazki krema edo saldak hor. Hori vale. beti da, hori astero daude eta astero aukeratu daitezke. Vale. Eta hori da ba, oinarrizkoa. Mm -hmm. da gero guk egiten deguna da astelen eta astazkenero barazki plater bat, aragi plater bat eta arrain plater bat. Ah, vale. bai astelen eta bai astazkenero. Orduan, eh, osoa baldin bakazu, hartu ditzakezu, plater guztietatikan ba, aplikazioak uzten dizuna, ez? Azkenean mm -hmm. bat ziur, baina batotan bi errepikatu ezakezu edola, ez? Ba, adibidez, ba, legatza saltxa berden baldin bada, segurazki ezingo zu errepikatu kuotaren barnean, ez? Ba, baina oik kostuaren inguruan, ez? Eta gero dago vegetarianoa, ba vegetarianoa, ba, ba legatza saltxa berden baldin bada, ez da vegetarianoa, orduan hori ezin da moldatu, baina ara, ja, demagun, ba, aragi bat, egiten duguna da barazki lasaina bihurtu. Orduan, mm. euneko irurogeita magostean eh, ziurtatzen dugu lor egin daitekela, mm -hmm. ba, bada kompletu, kompletatu ez, vegetarianon menuan. Karo, iru menu horiek daude eta gero da erdia eta osoa. Erdia zen nahi du lau taperaztean, eta osoak esan nahi du zorti taperaztean bueno, eramatea. Taperrak barkatu, taperrak zer dia, e, eh, neurri ni duala, e, eh, edo, Ta, e, bera kalkulatzearen edo. Taperrak, bueno, bi, bi, iru mota ditu taperrenak, Eta nahiko, oso, oso, oso dira, mikroinuinean bazpare ere bai mhm. sartu mm razioak handiak dira, dira razio txikiak, e, nik etxera eramatetzenean, bani bialabak ditut eta Adiaz, di lista gramaten birekin iruntzako dakagu eta sobratzen da batutan. Vale, Hoi ulertu vale. jendeak kontutan iso. ez dela neurri e, individuala ez, ez da... baizik eta pixka bagian ba, bi pertsonatxe baterako edo ez... E... Ba, izan daiteke, bai ikusi da, kero da segundu lagatu bako ez Hori, baita, <laughs> <laughs> baita. Nei lasaña bajatu. Baina, bueno, ba, horrekin eta pitxin bageiago postretxo bai. batekin edo zerbaitekin edo, bueno, bai, ba, askotan, edo pikote batekin. Askotan, ba, ba, ba, ba, ba, da, ba, da ba, da ba, E, claro. Behin probatzea, e, malgutasunak baditugu, eta finkoarena adibidez beti izaten dugu 5 Finkoarena nahi dugu kobratu, baina ja behin ziur zaudela nahi dezula proba. Uh mhm. e, karo, ziur egoteko probatu behar da, ez? Orduan, e, jendea lasaila herrian apuntatzea eta ikusne ja barbatu nahi ez egotea pentsatzen jo ez aprobatu eta orduan erabaki ez mm eta orduan horritze eingo genun hor telefonoz deitzea horrian saltzea eta hori peina bazkidetu eskero apuntatu nahi izan eskero interesa jarri eskero aukera dago malgutasuna ongo mm da mhm. eta gazkean hemen malgutasuna behar dugu ez bai gauza guztitako ez Bai, aipatu duzu, pues bueno, kontaktatzeko era, nik uste dut hemen e, telefono bat, 6 lau bat sortzi, iru, iru, zazpi sei, Gero, e, eh, elbide elektronikoa ere, bai? bai. Posta elektronikoa. Oarzo aldea, abildua, basajaunelkartea.euz. Eta web horre aldea, basajaunelkartea.euz. Haukatzute hor, segurazki, ja, biztadizo batekin, ja, jendea, ja, irudikatu ezakela asko zerrezago, non zer aukazuten, bai, eta... Ja, ja. Azkenean, tratu pertsonalentzako, interesgarriena, bajo, duda balin bakatu deitu. E, laisa egone bai ez bai zuegu hartzen, gero deituko zaituztegu, eh? No, Ezkenean ez da telefono bat hor dakaguna denbora guztia, baina bai, adi, adi gaude, eta orduan en eh, esta ez erantzun igual egun batean, igual rengo gunen deituko zaituztegu. Bai, zalantzak argitzeko edo dena delakoa. Huevo, e, eh, korreoarekin berdin, idatzi zera mm -hmm. ba, batutan jendari gustatzea idatzi zera egitea, ba, orduan korreoa erabiltzea. Eta basa jaunen web horrian ikusiko dituzu detaiatuak zer dan basa jaun, gure explikazio guztiak, eh, nodoak nola funtziatze duten, mm prezioak eta dena ez. Eta hor da gore bai bazkietza emateko ez. Hor, hoi da interesgarrena, ba, bueno, ba, hor ja ben jakin ezkero nahi dezula, ba, abundu bat. Izena ematen baldin bazu ere bai ez zera, ez ez nahi hasiko zera da pagatzen. E, hoi ere bai ulertu ere, nahi bai izena eman, eta gero denborakin ingo dugu lanketa, lanketa hori, gero bat batean esatezu jo, ba ez den nahi, ba bueno, borretuko dugu eta listo. Mm Baina ba, bai da modu bat, kontaktu puntu bat hori egiteko, ba beldurrik izatea, ez? gero, mm gero hitz egin daiteke, eta gero ziurtatu daiteke, eta gero bazkide eta adibidez, e, firma baten bidez egiten dugu paperean. Orduan hmm. zentzu batean hori ere bai itzeingo da beste modu batean, eh? Azkenean ez dala gelditzen hor betirako. Bai. Eh, zer imaginate da asmoa dela ere bai, eh, alba da eh, bueno, finkoa izatea talea ez dakit, ba bueno, ieko Igero behintzat ba, pertsona no, kopuru antzekoa mantentzea, e, hori errez, errestatzen, bai. du, eh? Kusiatzen gara errestatzen hori, ba, jendea egotea gustora eta jendea eskatzen egotea, ez, konstanteki, ez? Mhm. Batez ere ere bai, ba, gero ez, ezin du, ba, egin degun formatuarekin gero egiten dugu azteka kobratu e, menuaren prezioa, Eta egiten dugun formatuekin, zatik dugu horrela, ba, leno hilabeteka egiten genuelako finjoa, izan mazin, hilabete bateko mazinen mantendua, bai edo bai, eta jende asko ke ba, igual aste bat ez egonez, ba ez unartzen. Ah, ah eta guri interesatzen zaigun hitza eguna da azkenean da joa, ba jendea ez desagertzea aste baten gatik, ez, ez eguna da bai, komodo egotea, gustora egotea, baina baina era berean esatea joa, baina mantentzen dugu gorputz bat, ez? Eta azkenan azkenia oso interesgarri dut zaigu bazkideta indartsu bat izatea, ez? Mm Alba da parte hartzailea balin bada asko hobeto. eta batez ere hori da, hori ez, orere eta maian e, gu ikusten deguna komunitatea ez dugu guk sortuko basa jaunek e, komunitatea zuen gauza bada, ez? Hore eta arron gauza. E, hori horretan, grosen, erreran eta leku guztietan, ez? Huk sukaldearen e, ideia eta formatua eta ide laguntza jarriko dugu, baina komunitatea zu, e, tokian tokikoa ere bai da, ez? Ba. Hoi da interesgarriak, eta gero honek bai komunitaten alterko, elkarlan nata guztieri. Hoi izan gozan, hoia da ideala lara jutea, ez? Azkotan, bai. amez, jutea, ez? Baina, bueno, gure lehenengo pausua, ja, martxan jartzearena izan daiteke eta eta ba, hor bat atzen baldin bada, ba, primeran, ez? Gero beste gauzat oso interesgarri hitz daitena da, azkenean jendeak ere bai sukalde komunitarioaren ulertzeko eta nire esan dugu dendak komertzio txikian hola dan, ez? Hemen e, sukaldatzearen prozesu horrek, ba, e, ahorrua, ahorratzen dezun guztia, ere bai, e, bai, sukal, ez dezunez sukaldatzen eta guztiari, bai, bai. baina batez ere bai askotan da, e, nik erabiltzaile ere baina, eba naiz ez, erreran, Eta ikusten dudana da, e, erosketak ez ditu alain beste egin behar. Noski, gara. Hene zela jun behar e, ba, erosketak egitera alo bestia. Eta karo, zer gertatzen da, guek alo bestia erosketak egiten dagunean nora juten gera. Ajuten gera zentro komertzial haundietara, mm-hmm. ez? Mm Katea horiek ere bai, komertzio txikia jaten ari dira, ez? Eta nire gure ustez proiektuak ere bai horri laguntzen dio, ez? Zentzu batean, nire ustez komerzio txikian, e, adidez, e, ez dezu nioi xerra bat patata, xerra bat egi, patatak gure taperetan taper batean gaizki lituko alako. Orduan arakinari jarraituko jozu erosten. Bai, Baina ez era bai. jungo ez dakiz zer erostera eta mhm. azkenean hartuko duzu egina dagoen zerbait e, ba, zentro komertziala handi batean, ez? gure ideiare bai, bai, bai, hori dala, ez? Gobazela puntu batean mm Bai, badez ere, e, zentru horien kontrako zehara, ez eh? azkenean ikuste degula bat okian tokikoa eta garaian garaikoa, eta baita sortzen ari diren olako supermerkatu, ba, labore bat izan daitekena, edo lakari zera utzen, mm -hmm. gero ez, hartatxik intxarondon, ez dakitez, oiei, oiei indarra eman, eta ez eman indarra, ba, ba beste, ez ez dezu behar, hau honekin, Ez dut etxera, bat egin duzu taper, taper eta eta beharko dezuna da fruta pixka bai, joguren bat, eh, beharko dezula olako gauzak, eta bai, postreak, postreak edo, edo xerraren bat noizan bera eta bai. Eta gero bai, beste hori osteleritzarekin askotan edo ez da, kompetentzia bat osteleritza, ez, ez osteleritza ozioa da. Eta ozio horretan, ikusten du da eh, normalean, zu ustura bali bat zuaz eta taperekin jolasten taperrekin eh, zera, bai. taberna batetera, ondo bai. bokatea, bokatea, da, bai hori batak ez dio besteari kalde zapaltzen, ez? Hoi bai da interesgarria, ez dala claro. bat abestak, Komertzio txikiarekin landu du behar da, e, komunitatea sortzen denean, ojala, horretako komertzio txikiarekin ere bai lantzea, ez? Mm -hmm. Ta hoi bai da interesgarria, ez? Baina, bat ere, komertzio txikiarekin, ez? Bai. Eta tabernekin eta guztiekin lanen lanketa gotea, ez? Bai, bai, pues bueno, a ber, jende animatzen, nimen, badatu bezala, e, hemen ikusten zena da, Adibidez, ba, astean lau platerraen aukera, amabos eurotik hasita, e, aukera oinarrizko eskaintzatik, ugoi eurotara, lau, lau taper, e, zea, osea, bos euroko taperrak, eta esan dezun bezala, daukazu, ba, bat, pertsona bat, baino gehiagorako, eta sortzi platerre aukeratu, ez, aukeratuta, ba, bueno, ba, mantentzen dare bai ez, ba, oinarriko eskaintza goita eurotik, berrogoi eurotara eskaintza osora, ez? Osea, nahiko prezio ajustatuak irutzen zaizkien, neri? E, eh. gaur egun, nola dagoen eh, dauden prezioa, juten zarela, ez, taberna batera, boka, bokata bat, ja, balio du alogetako taper bat, baino gehiago, adibidez, no? E, konparatzen badego, eta ez dakigu zer jartzen dioten, e, nondik handatorren aragi hori, e, produktu horiek, askotan. Eta, bueno, bentsat, zuen iniziatibarekin, badakigu, ba, bueno, bentsat, edo saiakera izango dala, ba, bertakoa, ingurukoa, ekologikoa eta bueno, etikoa eta bar, ez? Orduan iruditzen zai, bueno, nahiko prezioen aldetik bai, baita ere e, filosofiaren aldetik oso ideia usarta eta polita, bueno, ba, prezioen aldetikan ikustet jende animatzeko izan daitekela holako prezioen ezea. E, ba, Azkenean guk ez? egiten dugunako da sukaldea, e, eh, sukalde egiteko moduan azkenean dena aprobetsatzen dezunean ba orduan hor lortza ez azkenean e, askotan e, lek, ba, taberni eta taberna ba, baten e, lan egiten dut ere bai ez zuen, askotan tabernan botatzen da janari asko eta hori ere bai prezioaren barnean dago ez e, azkenean tabernan zuk nahi baldin bat tortilla hor dago tortilla ez zuk nahi baldin bat ez hemen ez dago astean hau dakazu honekin konformatzera, eta oitutze zera bai, zure E, polita bai, honek ikaskuntza badak, ala, zu oitutzen hasi zera, zu astero eskatzen, zer nahi dezun, ez? Mm -hmm. Eta orduan platera ezberdinak eskatzen, eta bai da egia, ere bai ikasten ari zerela garaikoa zer dan, oh, e, batean, pues hori ez, ba, askori gertatzen zaion gauza bat, bat grazian grazia egiten digu ez, astelen batean parrandan, o astelenean egiten behar da menua betentzen hasi, Ah, igual, parranda egin baldin badezu, zaten, jo, asterako sano eskatuko bet, ez? Eta gero zaitzuta <laughs> eta, eta, eta, eta, eta, eta nik eskatu ditu sardinak, baina ez ez gustatzen eta eta balako gozak, ez? <laughs> Horregatik da, ikaskuntza bat bai, eskatze komo prozesu hori, e, ikaskuntza bada, eta ere bai, etxean aditzen baldin, jendeare, jo, familiarekin iten baldin bezu ere bai, jo, ba, prozesu pastea hartzai bat bai sortzen du, ez? Jo, bazok nahi hau nahi dugu, hau hartzen dugu, ez dugu hartzen. Mm Berel ikasketa puntu bat ere bai badaka, azkenean guretzako ere bai, ba, kontsumitzaile bezala egiten ba, azkenean, zetuz, jo, ba, gara honetan hau dago. E, tomatea ez dakagu beti e, txaladan letxua ez dago egunero e, ez dakin no esan ez Osea, gaban... taldean adibidez asko ikasten da nire claro. baitare nago eta barazkien, bueno, eta baratza izan ez dutenei ba, ikasteko ba, aukera ba, polita da, ba, claro, tomatea ez gula urte osoan zehar. Eh, claro. supermerkatutan, bai, zergati, ba, badatu zelako, ba, badaki gunon datuz, ez? Ba, bueno, eta zer dagoen horren atzean, eta bar. Oren, bueno, ba, e, ni jendeari, bueno, ba, ez dakit, e, gogoratzea, e, el, bueno, basajaunelkartea.eu zela zea, e, web el, elbidea, oarzoaldea bildua basajaunelkartea.eu e-maila, e, eh, 6 lau bi, bat sortzi, iru iru, zazpi, 6 telefona akazutela, esan dezun bezala. Eta ez dakitu, na, xerbait gehiago lagaitu nahiko zenuke pasatzeguna aipatzia edo... Bueno, ez ba, Orain, eh, nahi degula eh, urtarrien amabostean, hasi nahiko genula ja, banaketa zerbitzuarekin horretan. Uh bueno, Horretarako ere, bai, bazkietza prozesua egiten agonez, presarik ez dugu, baina interesgarri izango zela gara jorten artea, do urtarri esatea, ba, martxan jarri gera, ez? Eta horretarako animatu jendea, ba, uh mhm. -huh. probatzera, bazkidetzera, gurekin harri badetan jartzera, eta gurekin edo nahi baldin baute zituenetik anpasare, bai, hane bai, zer zera dute. Eta bueno, izango zan gero, bazita, ba, bai astelenero eta bai astazkenero, edo astearte arte eta ostegun goizetan, mhm. ba, zituen ere takan mm -hmm. e, ordutegian, ba, horren ikusiko ginen, ba, beti, bataparrak bilduz eta eta eskarak mm -hmm. egin, ez da, eta ere bai, bai jendeari parte hartze prozesu horretan, ba, Bai, ez, ez bakarrik janari nahi mhm. edezulako, sino esateko, ba, bera, proiektu honetan, ba, sinistu, sinistuko du, eta esatea zatik ez, ez, ha, igual atzeo zer politatea daiteke, ba, horretan, ba, janariaren inguruan, ba, ja, gauzak ere bai ez, baina, ba, beste puntu bat ingo dugu, eta, bai. eta beste, aprobe, probestu puntu horretan, ba, erriko gauzentzak ere bai, balio izatea, ba, bagauzak sortzeko, ez azkenean, ez? Zer, azkenean, gure proiektuak eta hoi bai da oso, markatu, piston txapa hemen. No, no, ez, ez dago presarik. Eh, bai, eh, irrati libre batean gaude eta debura. Gure proiektuak eh, bai erakusten digun gauza eta hoi da lan polita da, hasi ginen elkartetan, zarretxera pasa ginen, hor konturatu ginen, ze garrantziakan zaintzak eh, zaintzarako proiektu honek ez. Eta horban esatezu, joe, maten dugun pauso bakoitzerako, berrikuntzak sortzen dira, ez? Horregatik ez dago interesgarria komunitaterena, ez? Eh, badaude beste proiektuekin eh, elkarlanak sortzeko aukerak, badaude mila gauza lortzeko aukerak, eta badaude, bai ez, dauzuen arteko eta herrien arteko komunitate bat sortzeko aukera, ez? Baina, hasi jenderen gan, hasi komunitatearen hasi zaintzaren gan, ez oso garrantzitsua ere bai da, bazarrei eta helduei ba, dauzkaten arazoei, ba, soluzio bat izan lako hau ere bai, ez? Guri adibidez, herrera mailan no, izan zen oso polita, ez? Esan emakume batek esan ez zakizuen nola erraztu diguzuen bizitza. Mm -hmm bani beti horrekin guatzen naiz eta oso polita da, ez? Ba, bai. Baina era berean, esatezuna da. Aina zabala da hau eta pausu bakoitzean zerbait berria sortzen zaigu, ez? Toi da politare bai, ez? Mhm. Eh, zaintza guzti hori, ez? E, eh, aletik, ale, asiatik anasi eta bukareraino, ba, ikustezulako berrikuntzak proiektu honetan ba, asko direla eta aukerak zabaltzen direla eta hori, eta bro, jendearen muskulatura lortzen baldin badugu ba, azazik eran leku guztietan ba, ojala ba, ba bakoitzak bere arritxoa jartzea, bere bai. zehatxoa jartzea. Bere izatea. Oida, eta bere berrikuntzak ematea, ez? Eta esatea, joa, bitu horretan haunek ze funtziatzen duen, bitu gorrosan zegoen ez duen, bitu horretan ze funtziatzen duen, egian ze funtziatuko duen, ez dira, egian hasiko gara mendikan gutxi gara. Ba, esatea, joa, zaze polita, ez? Ba, hoi, hoi interesgarria dela, ez? Ba, mm-hmm. komunikazioan bate gotea eta, eta pixkanaka, pixkanaka, ba, aurrera joatea. Ondo, ba, ea proiektua zitzen duan, Ea, bueno, jende animatzen duan, espero de e, eh, bueno, zintzilegi ratia olako elkarizketa batekin, ea, transmisio kate hortan parte hartze bat izan dezakegun, bestela hau zao, edo whatsappez, telegramez, xare sozialen bitartez, eta jendeari komentatuz, ba, bueno, hor dago, bueno, azkenean horrela egiten da auzoa eta herria bai, eta, bueno, unas, ba, mila esker, e, ba, bueno, olako iniziatiba interesgarria azaltzeagatik, Bai, mi esker zuei, mi esker herritan koloratu diguzuen laguntzen dauden guzti ere bai, ez? Mm-hmm. Bazkian bai zituen bai, ba pertsonalki beinat eta txus eta beste guztiei. Mm-hmm. Eta bueno, kartelen bate bai herritikan jarrita dakazute eta bai, horri bai ikusten bai. baldin bazute eta igual egunen batean aurmaitxo batean ikusten gaituzue eta bueno, mm-hmm. agu izango gera, ba proiektuko bazkietzak bilatzen. Oaindik data ez dakigu, baina <laughs> jarriko gara egunen batean. Bueno, edo bestela, bueno, hor zituenetik kan pasa ta ora zalpen hori da. Alzapena Hori da. Ba, mi esker ta arte eta venga, suerte asko. Mi esker zuei eta animo, <laughs> jarraitu irriate libreak bai aukitzen. Apa. Eh. Allá en los años 80, cuando el PSOE mandó las calles de Z, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos maderos con ganas de en la montaña, pa Donosti se mudó. Y una noche de noviembre a su casa no volvió. Y fue allí, en el cuartel de y innumerables torturas aún se escuchan a él. justicia lo niega. La justicia lo niega. Azten y ez da inoiz hilko Zure hiltzaie Bat balela Zure izen en el inicio de este 2024, 45 eh, años y medio después de la brutal agresión sufrida por la ciudad de, Iruña, pues nos volvemos a encontrar otra vez con el muro de la impunidad. Se cumplen cinco años de la interposición de la querella en la Audiencia Provincial de, de Nafarroa eh, por San Fermín 78, Federación de Peñas, eh, familiares de Germán y heridos. Y bueno, aquí en la mesa tenemos a Lourdes Echeverría, abogada, tenemos a Raquel Arjol, eh, de presidenta de Federación de Peñas, y tenemos a Miquel Legorburu, uno de los heridos. Y bueno, les paso a ellos la palabra. Estamos hoy aquí porque una vez más eh, mostramos nuestra disconformidad con las resoluciones judiciales que impiden, eh, de alguna manera, seguir con la investigación de los hechos que quedaron paralizados en el año 1978 y 80, que es lo que duraron en su día las investigaciones y que eh, ha supuesto para nosotros pues bueno, un nuevo mm, malestar por entender que eh, no se ajustan a derecho. Para explicaros brevemente eh, qué es lo que ha ocurrido durante estos cinco años que ha durado este, este proceso, tendremos que decir que en el año 2019 se interpuso una querella por parte de familiares de eh, víctimas, las propias víctimas y eh, Federación de Peñas, así como la Asociación San Fermín 78 Gogoal. Digo en el año 2019. ¿eh? Dos años después es cuando el juzgado de instrucción número 5 registra la misma y incoa diligencias para archivarlas inmediatamente, considerando que es cosa juzgada porque estos hechos ya se habían visto en el año 1978. Presentamos un recurso, entendiendo que no era correcto lo que se estaba diciendo, y eh, el propio, la propia Audiencia Provincial de Navarra estimó en parte este recurso y entendió que no era cosa juzgada, porque efectivamente nunca se juzgó a nadie, y que eh, en todo caso lo que debería hacer ese juzgado de instrucción era inhibirse a favor del que en su día lo llevó, que era el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, Iruña, eh, que este, el titular de ese, juez, de ese tribunal decidiera si a la vista de las nuevas pruebas eh, decidía reabrir los sumarios que constaban allí. Relevantes eran los sumarios 178, 81 y 82 eh, del 80, que eran los que llevan de alguna manera las, diríamos, las referencias a los hechos más graves que ocurrieron en, Iruña. Pues bien, prácticamente es, sin saber nada más, el juzgado de instrucción número 5 acuerda la inhibición pero el juzgado de instrucción dos, no responde, no responde y transcurren ya tres años más y su respuesta es simplemente para eh, decidir que ha pasado el periodo de instrucción que marca la ley de enjuiciamiento criminal, que es de un año. No es que haya pasado el periodo de instrucción, es que ni siquiera empezó, porque han pasado ya cinco años desde que eh, inicialmente se interpuso la querella nosotros recurrimos entendiendo que la orden de la Audiencia Provincial de Navarra lo que decía era no que se incoara el periodo de instrucción, que eso es eh, iniciar investigaciones, sino que decidiera si a la vista de las nuevas pruebas que fundamentalmente eran los dos informes que siempre se habían pedido al Ministerio entonces de, Gobernación que se habían eh, presentado en el Congreso, nunca llegaron al tribunal competente, pese que se, retiró, se reiteró por entonces los abogados estas pruebas. Y ahora que se habían conseguido, además de un informe pericial y declaraciones de los propios testigos afectados, eh, valorara si reabría todos esos sumarios. Luego, no se iniciaba ningún periodo de instrucción nuevo sin embargo, sorprendentemente, acordó que eh, procedía que se había eh, eh, acabado el periodo de instrucción sin haber empezado, es decir, no nos dio opción absolutamente a nada y procedió a su archivo. Esto se recurrió y la audiencia provincial, en este caso, confirmó dicho archivo. nosotros ante esta situación de indefensión, de impunidad para que de alguna manera se está produciendo, hemos tomado dos decisiones. Una, interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por entender que se vulnera de alguna manera el principio fundamental del derecho a la tutela judicial en su fase de procesal y material, es decir, necesito que me abra usted un proceso, necesito que usted me pueda dar, en todo caso, una respuesta ante lo que yo estoy planteándole nuevamente en este momento y eh, interponer nuevamente la querella entendiendo que se vuelva a proceder a iniciar todo el procedimiento y de alguna manera se dé respuesta también a todos los afectados y en, conclusión a toda la sociedad, ¿no? que, es, lo que demanda. Eso es en, resumen, mm, si bien sucintamente, eh, lo que estamos eh, planteando en este momento y las dos actuaciones que se pretenden por todos nosotros llevar a cabo para que eh, finalmente se consigan respuestas y de alguna manera justicia para todos los afectados. 2008ko urtarrilean kereila bat jarri genuen, mila da ko San Ferminetan, Iruñean gauzatutako eraso polizialari buruzkoa. San Ferminak iruroetan mezortziko goan, elkarteak, Germán Rodríguezen haideek, gertarera haietan larriki zaulitutako zenbait pertsonok, eta Iruñeko Peinen Federazioak izenpetu genuen. Ondoren, Kerila horrek Iruñeko udalaren eta Nafarroako parlamentuaren sostengoa hartu Transcurridos ya cinco años y haber pasado la querella por un tortuoso recorrido a través de distintos juzgados de instrucción y la propia audiencia provisional, provincial, esta última ha dictado un auto desestimando la misma. Por ello, queremos denunciar, en primer lugar, la pasividad y desidia con la que la querella ha sido tratada en las instancias judiciales citadas, pues como afirma el refrán, la justicia que es lenta no es justicia. Bigarrenik, bai estatu nahi dugu, archibatze horrek erakusten duela, justiziak duen lankidegoa, estatuak eta bere instituzioek krimen hori tratatzeko izandako dako impunitate politikarekin. Impunitate politika horrek eragina du transizio Espainiarrean jasotako bertze gertaeretan ere. Juramendi eta Gasteizko martxoaren irua, irurogeita amaseian. Madrilgo azte beltza eta amnistiaren aldeko bigarren astea, irurogeita amazazpian. Eta Koruñan, Tenerifeen, Malagan, Balentzian, Barcelonan eta bar. Hoiek guztiak nazioarteko zuzenbidearen aurkako krimenak dira. Gizarteriaren aurkako krimenak. Tras los sucesos de San Fermines de 1978, Las querellas interpuestas por aquellos hechos fueron todas desestimadas y archivadas. Se argumentó entonces la falta de pruebas suficientes con respecto a la responsabilidad policial en aquel crimen. Lo que contemplaron miles de personas en la Plaza de Toros no fue suficiente. Las declaraciones de decenas de testigos que presenciaron los disparos policiales que acabaron con la vida de Germán tampoco. Los jueces se lavaron las manos y acataron la versión de Martín Villa que afirmó aquello de lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes. Gaur, modu bertsuan, justiziak arrazoi zuzen gabekoak ditu. Epeen ustezko iragateak gure aldetik izan zela, eta gertaera haiek baloratzera ez sartzeko eta erantzuna saiesteko. Horregatik, errekurrituko dugu artxiboaren autoa, hauzitegi konstituzionalean, eta bertzek ere bat aurrekoaren berdina, aurkeztuko, aferaren muina epaitzeko, aukera izan, eta galdera pare sinplea erantzun dezaten. Erantzule izan ziren polizia haren agintariak, eta Martin Bila orduko barne ministroa iruñeko populazioak karriketan eta zezenplazan pairatutako eraso polizialean, erantzule zuzenak izan altziren Germán Rodríguezen erailketan? Mientras tanto, seguiremos impulsando iniciativas judiciales, institucionales y sociales hasta conseguir que la verdad, la justicia y la reparación sean logradas para los sucesos de San Fermines de 1978 y sus víctimas. No cesaremos hasta conseguirlo. Verás, bitartean, ekimen judizialak instituzionalak eta sozialak bultzatzen jarraituko dugu. Mila bederatzeo da irurogitan bezortziko Sanferminetako gertaeraen dako eta haien biktimen egia, justizia eta ordaina erdi etxiak izan daitezera lortu arte. Lortu bitartean ez dugu itxiko. El problema que tenemos es que eh, lo que no podemos eh, permitir y admitir como una resolución eh, ajustada a derecho es que pretendan que sean, durante cinco años han estado decidiendo quién era el juzgado competente para que una vez que lo han decidido darnos traslado y decir que se ha pasado un periodo de instrucción que nuestra ley marca en un año que se podría prorrogar, en un año, cuando han pasado cinco. O sea, es decir, eh, de alguna manera es inasumible que pretendan que el día que haya que computar para ese plazo sea el del año 2019 y no eh, en el momento en que el juzgado de instrucción toma para sí, eh, diríamos, la querella y eh, inicia el procedimiento. ¿Mm? Ah, pero, es que además ni siquiera, yo desde el punto de vista técnico, entiendo que ni siquiera se ha abierto un periodo de instrucción, porque lo que tiene que hacer el juzgado de instrucción número dos es previamente declarar si reabre unos sumarios que ya tiene abiertos a la vista de las nuevas pruebas que obraban en la querella. ¿eh? Tiene que decidir eso tan solo y a partir de ahí se, se, abrirá ese periodo en el cual se podrán practicar las diligencias correspondientes si lo considera oportuno, tanto las que se han solicitado como las de que el juez o el Ministerio Fiscal podría hacerlo. Pero cerrarnos la puerta y decirnos que es que el día empezaba a computar en el año 2019 y el año efectivamente y eh, se da la paradoja, claro, que ha finalizado, no es que ha finalizado y con creces, si tenemos en cuenta eso, consideramos que eso vulnera un derecho constitucional de acceso real a los tribunales. Lo podemos dar la vuelta como queramos, pero al final lo que están haciendo los juzgados, por diversos motivos, es eh, o no atender a lo que parece que la audiencia provincial ordena que se haga y buscar siempre pues bueno, una salida porque eh, parece ser que no interesa o no gusta eh, pues darle trámite a, a, unos, a, la investigación de unos hechos con las nuevas pruebas y decidir si se reabría. Y además son unas pruebas que se admitieron en su día, en el año 1978, en esos sumarios. ¿eh? y no hubo manera de conseguirlas porque no hubo una colaboración por parte ni de entonces el Ministerio de la Gobernación con Martín Villa a la cabeza, ni el delegado del Gobierno, ni las fuerzas policiales a las que se pidió. Ni siquiera el Congreso de los Diputados se había solicitado, esos, esos, había un, par de, unos informes que se habían eh, emitido y que nunca tuvimos acceso a ellos. Y no fue hasta no hace muchos años, hasta el año 2019, cuando casualmente conseguimos esos, esos informes. Además de un informe pericial que aglutinaba todas las declaraciones, de, testigos, de las propias eh, personas víctimas, de familiares del fallecido Germán eh, Rodríguez, es decir, muchísimos otros datos que no se tuvieron en ese momento. Pero es que el juzgado no, dio opción, sino que consideró se ha acabado un plazo. Es siempre como, eh, en vez de ser un, aspecto, diríamos que llamamos nosotros en, en derecho proactione, que es decir, eh, interesar, que se, que se reabran, que se investigue y luego ya decidirá el juzgado si tiene pruebas suficientes, no las tiene, si tiene que practicar alguna, pero no dar opción a reabrir consideramos que vulnera el artículo 24 de la Constitución. Si no dice que reabre, ¿cómo va a iniciarse los plazos? No es que eh, he iniciado el plazo en el 19, luego lo paré y ahora lo... No, no, es que usted tiene que decidir si reabre y cuando reabra, pues igual no reabre ¿eh? pero bueno, tendremos una resolución acorde con lo que está diciendo la audiencia provincial. No eh, diciéndonos es que ustedes eh, se les ha pasado el periodo de instrucción, pero ¿qué periodo de instrucción si usted no ha decidido si reabre o no? Info y y Ratiaren, información atala. bueno, gure atala horrengoa da oaso aldeko berriak, eta zer dakagu oaso aldeatik? Badakagu duintasuna elkartetik kide bat, babizka bat kontatzeko, bueno, egiten duten duintasunatik, <coughs> baina gaur egungo edo hilabeteko gaia da osak, eh, osakidetza, ambulategia, eta gure herrikoa da iztietako ambulategia ba. dela pak, mhm. punto, de atención continuada o arsoaldeko guztiko hau da 60.000 mila biztanleko atentzioa que da atención a 60.000 personas el PAC, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. El PAC es que el PAC, el punto de atención continuada, que normalmente es conocido como, como urgencias, que normalmente conocido como urgencias, y da un servicio de 60.000 personas. Y lo que es todos los cuales, eh, Paxaya, Orereta, eh, Lece y el sí. sí. Bueno, y... ahí, es el primer problema que tenemos con el, con el servicio de urgencias. ¿eh? En su día, eh, Tordo, ya hubo movilizaciones, eh, sobre todo para el tema del ambulatorio de, de Beraun, ¿no? La cual ya se hicieron manifestaciones bastante, con bastante gente, ¿no? Sí, efectivamente. En Beraun tuvimos un problema de que efectivamente faltaban tres médicos y entonces, eh, ante las quejas que venían, que venían diciéndonos un poco a la gente, sobre todo usuarios pensionistas, pues decidimos efectivamente pues empezar a, movilizarnos con verano y al final, después de una serie de movilizaciones, pues conseguimos que efectivamente pues que se cubrían las tres plazas de médicos y la situación se normalizaría en el ambulatorio de verano. Mm. Porque ahora, para centrar un poco, ¿cuál, ¿cuál es la problemática actual en el PAC de Izquierda? Mm, mm. Bueno, en el ambulatorio de Izquierda tenemos el siguiente problema. Bueno, es un grupo tenemos un grupo designado en el ambulatorio de 16 médicos. Entonces nos encontramos en este momento que hay cinco médicos de baja y dos médicos que se han jubilado y esos puestos de jubilación no se han cubierto y las bajas que se realizan pues efectivamente tampoco se cubren. Entonces, claro, una población de, este nivel de habitantes y tal, pues que te falta la mitad de la plantilla, pues genera una problemática importante. ¿Qué problemática genera? Pues en principio lo que está generando es que se está tardando un mes en que te den una, cita, eh, y bueno, y a partir de ahí, pues no solamente la cita del mes, sino que igual pasas por tres o cuatro médicos, no es una atención personalizada con el médico que te atiende desde el principio. y eh, luego tenemos también la problemática de que eh, pasan igual 60 días eh, aproximadamente, tenemos gente que nos ha denunciado 60 días y todavía no tiene un diagnóstico, y bueno, la situación pues es, la que es. Entonces, pues bueno, la problemática está, está, está servida, ¿no? O este por ejemplo yo lo viví en primeras carnes que se dice, fui a urgencias del PAC y solo había enfermeras. Entonces las enfermeras no, no, tienen la facultad ni la posibilidad ni de ocultarte, ni de recetarte medicamentos, mm. porque no había médico de urgencias. Exactamente, es lo que está pasando, que normalmente y tal, como no tiene médico de urgencias, son pues dos enfermeras y un administrativo. Entonces, claro, si tienes una problemática de una infección, un problema de oídos o algo que en principio parece sencillo, como no te pueden recetar eh, lo que tienes de mirarte, pues te mandan eh, al servicio de urgencias del hospital diagnóstico, lo que se supone que está totalmente colapsado. Ah, ¿eh? la lógica es descentralizar un poco la atención en los pueblos y los PAC. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que se está colapsando arriba, lo que decimos el hospital. Yo puedo comentar que a mí me sucedió un par de citas que he tenido en, noviembre, en diciembre y por teléfono y la, y la que estaba allí en Ventanilla me dijeron que de 16 médicos o 15 que estaban 5 solo. Y así durante dos semanas han estado, por lo menos que yo estaba en esas dos semanas en ese intervalo. Y yo animo a la gente a, hay un buzón de quejas eh, que tienen ahí. Eh, yo me ayudó, la verdad, que se enrolló, porque la de la ventanilla estaba la pobre saturada y eh, lleva, si lleváis una fotocopia del carnet por los dos lados, mejor, <clears throat> porque hace falta adjuntarla con la queja, rellenéis la queja y te la sellan. Eh, que pasa el tema que también tienes que pillar el ticket de un Sur Echanda como el resto de Peña y te puedes tirar la hostia de tiempo. Porque hablando de Pero, claro, que hay hasta dificultades también para meter esa queja que es oficial, porque claro, se nos podemos quejar de boca y tal, y tal. Pero esos son al final los datos que les llegan a ellos, ¿no? Y nos animó esta pues a hacerlo, pero claro, eh, hay que pillarse un poco de tiempo o llevártelo preparado. Esto es lo que estáis un poco eh, animando los de Duintasuna, ¿no? ¿Qué estáis llevando a cabo? Sí, eh, la idea ha sido nosotros, efectivamente, con el documento oficial de, atención al paciente, hemos hecho una campaña, estamos haciendo una campaña de firmas. Ya en tres días ya hemos recogido más de 2.000 firmas, estamos alrededor de las 2.400 eh, quejas ya rellenadas en, papeles oficiales de esto. La idea es, eh, efectivamente, durante todo este mes que vamos a estar allí a la mañana, recoger todas las mayores quejas posibles y luego todo esto pues, lo entregaremos a atención al paciente y tal es un poco el elemento que, porque claro, la gente está, pues, puedes imaginar que la gente está, está en muchos casos hasta incluso jugándose la vida, porque claro, una persona que tarda dos meses y medio en que se le diagnostique una enfermedad, pues según tipo, qué tipo de enfermedad sea, pues eh, dos meses y medio en atención primaria es un elemento fundamental a la hora de diagnosticar una enfermedad que puede que puede empezarse a tratarse antes. Entonces, claro, todas esas quejas que están ahí, y entonces estamos, esa es la campaña que estamos haciendo. Va a ser un mes de recoger en todos los, no solamente en el ambulatorio, sino en todos los barrios. Las acciones de vecinos también han hecho, están haciendo la campaña y van a estar pidiendo, pues efectivamente, para que la gente rellene. Rellene ese eh, es, una instancia que lleva un documento base, que es un poco que recoge la problemática que en este momento existe en ambulatorio de Vitieta, y eso cuando ya reunamos todas las todas las quejas, pues efectivamente la presentaremos a la atención de paciente para que conozcan la realidad, la realidad que existe en la ambulatoria de Como bien ha dicho el, entrevistado, ha llegado a las asociaciones de vecinos, a la mía ha llegado, pero porque claro, ¿cuántas asociaciones, cuántas el CARTES, cuántos grupos se han adherido a, esta campaña? Bueno, pues han se han adherido todas las asociaciones de vecinos, la verdad que empiezas desde Empiezas desde Capuchino, lo que es Capuchino, Verán, Galzaraborda, Yanti, Centro, Gastaño, Alaverga, eh, Zamalvide, Olivet. Eh, eh, son todas las unidades de vecinos, los dos movimientos, el movimiento feminista, feminista eh, y el movimiento de Pintasuna, que es un poco el que ha, llevado adelante, porque claro, nosotros, nuestras, las personas que están jubiladas son los mayores usuarios que hay en el ambulatorio. Entonces, a raíz de las quejas, pues hicimos una convocatoria y ahora en este momento estamos todos conjuntamente en lo que es este, este esta movilización denunciando la situación de la, de la sanidad pública y más concretamente de la de ¿Se puede encontrar información en algún lugar por ahí, eh, Tordó, de dónde os pondréis o...? Eh, sí, sí, bueno, en este momento eh, en este momento estamos en, el, lo que es en el propio ambulatorio, que estamos dos horas y media, de la mañana, de nueve y media a doce más o menos, y ahora es cuando los barrios han empezado a notificar, pues que van a empezar a poner. ¿eh? También los hogares de jubilados, ya, ya iremos un poco informando en los barrios donde se van a poner, incluso la semana que viene ya entra ya a participar en el movimiento feminista los martes y miércoles van a estar las propias mujeres y tal en el tema de la petición pero bueno iremos informando de los diferentes barrios los días se van a poner. También sabemos que los centros de jubilados también han empezado también ya a rellenar las, las quejas. Lo que pretendemos es que, sea una queja general de la problemática para con ello, pues las dos líneas de trabajo que en este momento nos hemos marcado con todo este tema, pues llevar adelante las dos líneas de trabajo. Una la línea institucional y otra la línea de movilización. Y en eso estamos en este momento. Además, hubo eh, concentraciones, habéis hecho. Sí, Sí, desde, el movimiento, desde la huelga del 30 de noviembre del movimiento feminista, que ya eh, tocó el tema también de tanto de Sencha como de Osasuna, eh, desde entonces ya hemos estado haciendo movilizaciones. La mayor movilización fue la del 16 de noviembre, que, fue una manifestación que, se, hizo en el pueblo, que fue la primera que, que es un poco la que, que fue un poco el lanzamiento, vamos a decir, de, de lo que era toda la movilización, ¿no? Encima, pues bueno, fue una movilización muy importante hacía tiempo que nos hacía una movilización de este calibre, y entonces un poco es la que nos exige, ¿no? Igual decir entre comillas, de que sigamos adelante pues un proceso de movilizaciones y de presión hacia, el Departamento de, Sanidad. Eh, hola Tordo, soy Cote de Independiente, que oh. estoy aquí también con estas en la radio. Gracias por, por, explicar la situación terrible. ¿Me escuchas? Sí, dime. Te escucho perfectamente. Vale, vale. Te quería preguntar por una cosa que estoy volviendo a escuchar que en Asturias están diciendo de, volver a poner la mascarilla, he visto que, han comprado un montón de test de PCR para el COVID. ¿Vosotros también notáis por arriba avisos de que vayan a presionar con el tema este de nuevo o, o, ni idea? Bueno, bueno, yo creo que es algo coyuntural. En este momento yo creo que, la, que es algo coyuntural el tema de las mascarillas y todo esto. Lo que pasa es que como estas son políticas que se marcan desde el Departamento de Salud, lo que tenemos es un poco lo que se comenta. Eh, están recomendando, son recomendaciones con el tema de la gripe, con el momento que vive la gripe y el COVID, el aumento de la COVID y tal, pero bueno, este es un tema un poco que es del propio departamento. Pero bueno, no pensamos que es el mayor problema que puede haber en este momento. El problema es que no hay capacidad para asumir, porque no tenemos, tenemos que, no tenemos olvidar nunca que eh, la anterior pandemia eh, supuso la muerte de, 1.400 personas en las, en las residencias de fueron los mayores perjudicados. Entonces, claro, esta campaña que están haciendo ahora pues, es una campaña de prevención que, bueno, puede ser positiva, y que, pero que puede tener dos vertientes, una la propia positividad y otra cosa también la gente un poco acojonada, la gente y tal, ¿no? Es un poco lo que muchas veces lleva este tipo de campañas. Claro, el, el tema que se decía no es que ahora con la gripe se está saturando, el problema es cómo hemos dejado la sanidad con qué capacidad económica y por eso ahora la respuesta les está costando, porque también Exactamente. Esa es la clave, yo creo. Pues Exactamente. Eh, hace tiempos que llevaba el Comité de Empresa General de, de, de, llevaba años anunciando que efectivamente eh, lo que venía, ¿no? Eh, había un estudio, efectivamente, como tienen las empresas, un estudio a medio y largo plazo de las, jubilaciones que va a haber y efectivamente el problema, sabían que el problema estaba encima de la mesa, que hacía falta un montón de personas que irían entrando en, en las bajas que había lo que pasa es que detrás de todo esto había otro plan, ¿no? Que es, es lo que siempre se ha denunciado y que lo vemos claramente, que es un plan de, pues eso, ¿no? De privatizar parte de la sanidad, ¿no? Que quieren que, tengamos una sanidad, pues, eh, público-privada, ¿no? Quien se lo pueda permitir, pues efectivamente puede ir al privado y, lo demás, pues queda en lo público. Entonces, no era algo coyuntural de que, pues, cualquier empresa con un mínimo de, de ejercicio que tiene, pues sabe efectivamente y hace un estudio, hace un estudio de la edad de sus trabajadores y qué necesidades tienen a largo plazo. Esto ha sido totalmente, vamos, consciente de lo que se estaba haciendo porque había un plan, había un plan para que esta gente está muy ligada a IMQ, Sanitas, etcétera, etcétera, una serie de empresas de estas privadas, entonces lo que pretendían es que efectivamente, pues que el que tiene, efectivamente, que hay una nueva brecha, ¿no? Existe la brecha salarial, la brecha de, de género y esta es la nueva brecha, ¿no? La nueva brecha de la salud quien tiene se puede, puede permitir el lujo de tener una sanidad privada y la pública y quien no pues tiene la pública, con sus características buenas o malas, pero ahí tiene la pública y agárrate a ella según como esté. Orduan, por recordar, ¿qué podemos hacer, cuándo y dónde? <coughs> bueno, eh, nosotros las dos líneas de trabajo, bueno, en principio es eh, apoyar en este momento, pues bueno, eh, toda la campaña esta de, que se está haciendo de recogida de firmas y tal, donde se van a recoger todas las quejas, y efectivamente luego está el día 30 de este mes, vamos a tener un pleno en el ayuntamiento, un pleno donde efectivamente está la línea un poco institucional, donde la máxima, hemos pedido a, pues, la máxima autoridad del ayuntamiento, en este caso que es la alcaldesa y ahí, que sea ahí un poco la protagonista en el sentido de pedir una reunión, una reunión a Gardí para que sepamos efectivamente qué es lo que quiere hacer, cuál va a ser el futuro en nuestro pueblo concretamente con el tema del ambulatorio y bueno, y el tema es que a partir de ahí eh, no desechamos ningún tipo de movilización. Está claro que después de este mes de denuncia constante y permanente en barrios y en el propio ambulatorio, eh, vendrá una, movilización importante, estamos, eh, estamos preparando una gran movilización, y luego, pues bueno, en la propia entrega de, la propia entrega de las, de las quejas de, todas las instancias que se van a preparar, pues es probable también que vaya ligada pues a un, pues a una a una movilización también, una movilización que, claro, nosotros tenemos claro, esto va a ir, nosotros y nosotros tenemos claro, esto va a ir subiendo un poco el nivel en la medida de que responda ¿no? el, el eh, ¿no? Entonces, pues esta es un poco la línea. Sabemos ya que, han empezado ya a meter algo de algo de hoy ya veíamos que han, han, mandado ya algunos médicos de soporte por el tema porque les está haciendo daño que esté ahí continuamente la denuncia pero la gente lo que tiene que hacer es pues bueno apoyar las iniciativas eh, participar en las, en las movilizaciones y estar ahí atento con el tema. No podemos permitir de que, de que se facture la unidad pública de calidad y universal. es que ricasco, tordo, es era gogoratu. Iztietan, no. a amaitara, de 10 a 12. Exactamente, de 9 y media, de 9 y media a 12. Ah, ¿eh? que los jubilados y las jubiladas madrugáis. Sí, sí, a no ser que mañana el tiempo lo impida, ¿eh? que ya sabemos cómo se... Mañana parece que viene una buena. Pero bueno, ahí estaremos. Venga. Ahí estaremos. que ricas, ¿vale? Ánimo. Un placer. Y aquí ha parado de llover. A ver, etorri arratsaldeon, ongi etorri denoi eta mm, prentzaurrearekin hasi aurretik eskerrak eman e, e bueno, bertaratu zareten e, guztiei eta deialdi honi atxikitu diren e, elkarte eta kolektibo guztiei ere bai. Lau hilabete beteko dira Israelgo estatu sionistak Palestinako herriarekin kontrako inoizko erasorik bortitzena abiatu zuenetik. Estatu zionistak Palestina okupatu zuenetik amaika eraso eta bidegabekeria jasan ditu. Besteak beste lurren lapurreta eta behartutako desplazamendua, okupazioa, apargeida, da, sarraskiak, atxiloketak. Finean, Palestina eta Palestinarrak desagertzea da Estatu zionistaren helburu behinena eta azken hilabeteetakoa genozidioa da edozeinen begietara non daude nazio batuen erakundea eta beste mundu mailako erakundeak, non Europar batasuna eta Ameriketako estatu batuak, non daude giza eskubideak babesteko hitzartutako itunak, non daude Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak, Palestinako herriak estatu sionistaren okupazioa eta erasoei aurre egiteko edozein herrik zilegi duen eskubidea erabili du. Hau da, autodefentsa eta erresistentzia eskubidea. Argi eta garbi utzi digute ez daukatela beste irtenbiderik, lurra, etxeak, uztak bizitza bera galdu edo beraiena dena erabakitzen duten moduan defendatzea. Munduko edozein herriri aitortzen zaion autodefentsa eta erresistentziarako eskubidea, nazio batuen erakundeak ala jasoa du irumila irurogeita erresoluzioan baliatuta. Gaiarekin sentsibilizatuta eta herrien arteko elkartasun internazionalistan sinisten dugun norbanakoa gara herri dinamika hau osatzen dugunok. Eta gure helburua Palestinako herriari elkartasuna adierazi eta pairatzen ari den sarraskia salatzea da horri begira hilabete hauetan gure herrian hainbat ekintza antolatu ditugu. Elkarretaratzeak, Palestinako banderak banatu haien presentzia zabaltzeko, kotxe karabanak, hitzaldiak, udalean aztertu eta EH Bildu eta elkarrekin errenteriak babestuta eta PSEE, EAJ e eta PPek kontra bozkatuaren aurrera egin duen mozioa. Antolatutako ekintza guztietara, herritar ugari bertaratu da eta datorren larunbateko manifestazioari begira babes zabala jaso du dinamikak. Izan ere, irurogei eragileren atxikimendua jaso dugu hilabete eskasean. Horrek adierazten du gure herriak Palestinako herria pairatzen ari den eraso bortitzaren aurka dagoela. Estatu sionistak berehala utzi behar duela bertan bera Palestinaren aurkako genozidioa okupazioa eta apartheid politika ozen eskatu dugunak ere amaika gara. Genozidioarekin jarraitzen du ordea eta azken hiru hilabete hauetan hogeita zortzi milatik gora palestinarre erail ditu. Hoien artetik asko eta asko aurretan erabeak dira amar milatik gora. Egoera honen aurrean manifestazio jendetsua antolatzea erabaki dugu. Otsaiaren amazazpian larun batarekin egingo dugu arratsaldeko bostetan herriko plazatik abiatuta. Manifestazio handi horretan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu herritar guztiak egoeraren larritasuna salatzeko eta palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Horereta palestinarekin herri dinamika. السلام عليكم من خلال هذه الكتابة نخاطبكم باسم مبادرة أوريريتا بالستينا لقد مرت أربعة أشهر منذ أن بدأت الدولة الإسرائيلية الصهيونية أعنف هجوم شنته على الإطلاق ضد فلسطين منذ أن بدأت الدولة الصهيونية احتلال فلسطين كان هناك عدد لا يحصى من الهجمات والمظالم التي عانوا منها من بين أمور أخرى سرقة الأراضي والتهجير القسري والاحتلال والفصل العنصري والمذابح والاعتقال إن الهدف النهائي للدولة الصهيونية هو اختفاء فلسطين والفلسطينيون وما حدث في الأشهر الأخيرة هو إبادة جماعية أين الأمم المتحدة وبقية, وبقية منظمات العالم؟ أين الاتحاد الأوروبي والدول, المحت... والدول والولايات المتحدة؟ أين اتفاقية الدفاع عن حقوق الإنسان؟ أين حكومة الباسك ومجالس المقاطعات؟ لقد مارس, لقد مارس الشعب الفلسطيني حقه المشروع لأي شخص في مكافحة الاحتلال وهجومات الدولة الصهيونية أي حق الدفاع عن النفس والمقاومة لقد أوضحوا لنا أنه لا يوجد مخرج آخر أما أن يخسر المرء الأرض والمنازل والمحاصيل وحياته أو يدافع عن نفسه بالطريقة التي يقررها والتي يحميها قرار الأمم المتحدة 3070 الذي يعترف بالحق في حياة أي أي شعب في العالم للمقاومة والدفاع عن النفس هذه الدينامية الشعبية مكونة من أناس يحتسون هذه القضية والتضامن الأممي بين الشعوب وأهدافنا هو إرسال تضامننا إلى الشعب الفلسطيني وإدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها وبالتالي خلال هذه الأشهر نحن ننفذ أنشطة مختلفة مسيرات توزيع أعلام الفلسطينية لتوضيح الرؤية قوافل السيارات وإجراء محادثات مع المحابس الفلسطينيين بالإضافة إلى تقديم اقتراح في الجلسة العامة للبلدية آه، تتم الموافقة عليه بالتصويت لصالح أي إيه، إتشابيلتو الرنتيريا والأصوات التي ضده هو البي البيبي إيه، والبي نوبي لقد انضم العديد من الجيران إلى كل هذه التحركات مما يظهر أن الشعب إيه، شعبنا ضد الهجوم العنيف التي تتعرض له فلسطين هناك أيضا الكثير منا الذين طالبوا بصوت عالي وواضح بضرورة إنهاء الدولة الصهيونية سياسة الإبادات الإبادة الجماعية والاحتلال الفاصل العنصري ومع ذلك فإن الإبادة الجماعية مستمرة ففي الأشهر الثلاثة الماضية قتل أكثر من 25 ألف شخص فلسطيني من بينهم أكثر من عشرة ألاف طفل ومراهق ونظرا لهذه الأوضاع قررنا, الدو... آه، قررنا الدعوة إلى مظاهرات حاشدة ستكون يوم السبت 17 الجاري فبراير الساعة الخامسة مساء في إريكو آه، بلاسا من خلال هذه الرسالة نريد أن نطلب من دعم منظمتكم ومشاركتكم في المظاهرات وكذلك نشر الحدث في مجتمعاتكم نحن نشكركم مقدما شكرا Buenas tardes y gracias a todos los que os habéis acercado ahora y a todas las asociaciones y, y colectivos que nos han mostrado su apoyo. Mediante Este escrito nos dirigimos a vosotras en nombre de la iniciativa popular Orereta Palestina Arequín. Se van a cumplir cuatro meses desde que el Estado sionista de Israel iniciara el ataque más violento que jamás haya lanzado contra Palestina. Desde que el Estado sionista iniciara la ocupación de Palestina, son innumerables los ataques e injusticias que han tenido que sufrir, entre otros el robo de tierras, desplazamientos forzados, ocupación, apartheid, masacres, detenciones. El objetivo último del Estado sionista es la desaparición de Palestina y de los palestinos, y lo que ha ocurrido en los últimos meses es un genocidio lejos ojos de cualquiera. ¿Dónde están las Naciones Unidas y el resto de organizaciones mundiales? ¿Dónde la Unión Europea y los Estados Unidos? ¿Dónde quedan los acuerdos para la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde están el gobierno vasco y las diputaciones forales? El pueblo palestino ha ejercido el derecho legítimo de cualquier pueblo a combatir la ocupación y los ataques del Estado sionista es decir, el derecho de autodefensa y resistencia. Nos han dejado claro que no existe otra salida, o perder la tierra, las casas, las cosechas, la propia vida, o defenderse del modo que decidan, amparados por la, resolución 3070 de Naciones Unidas que reconoce el derecho de cualquier pueblo del mundo a la resistencia y autodefensa. Esta dinámica popular la componemos personas que estamos sensibilizadas con este tema y con la solidaridad internacionalista entre los pueblos y nuestros objetivos son hacer llegar nuestra solidaridad al pueblo palestino y denunciar el genocidio a la que está siendo sometido. Así, durante estos meses hemos llevado a cabo diversas acciones, concentraciones, reparto de banderas palestinas para dar visibilidad, caravanas de coches, charlas con militantes palestinos, así como la presentación de una moción en el Pleno Municipal, aprobada con los votos a favor de EH Bildu y el Carrequina Rentería y los votos en contra del PSOE, Esquerra e, e, PNV y, y PP. A todas estas acciones se han unido numerosos vecinos, mostrando así que nuestro pueblo está en contra del violento ataque que está sufriendo Palestina. Somos muchos también los que hemos exigido alto y claro que el Estado sionista debe acabar con el genocidio, la ocupación y las políticas de apartheid. Sin embargo, el genocidio continúa. En los últimos tres meses son ya más de 25.000 los palestinos asesinados, de ellos más de 10.000 niños y adolescentes. Ante esta situación hemos decidido convocar una manifestación multitudinaria para el sábado 17 de febrero a las 5 de la tarde, partiendo de la Enrico Plaza. Os invitamos a participar en ella para denunciar la gravedad de la situación y para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Orereta Palestina Arequín. Bueno, eta bukatzeko irakurri gingo dugu zeintzuk e, eh, ze elkarte eta ze kolektiboa txikitu diren deialdi honetara. Horeretako gazte asamblea da. Piztu lezo, Podemos errenteria, errenko alde, gaztelu ostatua, Valentin fotobideoa, ESK sindikatua, Begi Optika, ikama, Taberna Manuel, naiz tatu eta pirsin, arditurri errepublika askea, Komisiones Obrera Sobarzu Aldea, CNT AIT, Lurraren Orena Lezo, Zintzilik Irratia, Ekologistak Martxan, GOT, Alternatiba, Ela Oarzo, arrazalo Taldea, HTS Nafarroa, Turin Futbol Taldea, Gaztainoko Auzo Elkartea, Maritxu Sarea, Lab, Sortu, Nato eta Eberen aurkako herri ekimena, igantziko auzo elkartera, auzo elkartea, lau aizetara. Zare, emak, emakumeen mundu matxa, horeretako emakumeen taldea, bilgume feminista, garaipen, amalatz, goiko eskola kulturgune okupatua, Aragne Lab, Ernai Horereta, BDZ Gipuzkoa, Zirika Horeretako Neska Gazteak, Ondare Groseko, EH Bildu Horereta Renteria, Azkapena Donosti Aldea, AEK, Aitamari, Xenpelar Bertxo Eskola, Arditurria Laberga, Oarso Musika Kolektiboa, Urdaburu Mendizale Elkarteko zuzendaritza taldea, Txerrimuño Bazerria, Amestegi Jaizkibelgo Bazo Bizilak taldea, Oengo Zau, CGT LKN, Larraka Baratza taldea, Azkabide Klinika, Galtzala Borda Auzo Elkarte, Iruntzen Emakume taldea, Lezoko Zimena, Txikia, Zamalbide Bentak Auzo Elkartea. Mila esker denoi. verdad agradezco esta manifestación y agradezco mucho al pueblo de Navarra, al pueblo de País Vasco, a este esfuerzo con el pueblo palestino, de verdad, somos igual, la misma, el mismo caso de lucha, de, libertad. Y la verdad, eh, lo que está pasando en Gaza es algo muy terrible, de verdad. Ah, yo personalmente acabo de recibir una noticia de mi sobrina ha muerto eh, hace ocho días, está bajo de escombros con su marido, con ocho hijos hace ocho días están bajo de escombros, de verdad, es algo terrible. Ustedes saben, todos estamos en Gaza sin luz, sin agua, sin gas, sin, sin comida, es un genocidio total. Eh, lo que está pasando eh, no pasó ni la guerra primera ni la segunda guerra mundial. Eh, estamos sufriendo mucho, el pueblo palestino está muriendo de hambre, de sed, está luchando, está cerrado en una jaula en una cárcel grande y lamento mucho, es algo terrible de, de nuestros hermanos también árabes, están cerrando la frontera y impiden que la entrar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. Es algo terrible, de verdad. Agradezco mucho esta manifestación y agradezco mucho la lucha del pueblo palestino, de verdad. La lucha de la gente de Gaza. las familias están sufriendo mucho. No hay palabras, no hay palabras. el corazón está lleno de dolor, de sufrimiento y de rabia. Y viva, viva la, la Palestina, viva el pueblo palestino y la franja de Gaza de verdad está sufriendo frente de la tele, frente de la gente ahora está 85 eh, días en sufrir, 85 días de matanza, de genocidio. El mundo que está esperando, que, que matan otro un millón, es algo terrible, de verdad. Bueno, gaur eh, hemen eh, elkartu gara, ba, beste behin, hori, e, eh, e, BDZ deituta, bai Estatu mailako BDZ, bai Europa mailakoa eta Nafarroko mailan, Euskal Herria mailan ere, deituta, batez ere zuetena eskatzeko, zuetena esigitzeko. Eta, bueno, baita ere, hori, Israelekin arma komertzioa eteteko, eta harreman, harreman guztiak eh, eteteko. Bai, eta hori baita ere, Sudafrikak aurkitutako eh, kasua internazionalki ba, hori bultzatu ber dela. Eta eh, Espainiako gobernuak nahi dugu hori bultzatzea ere. Eta bueno, hemengo instituzioak eta alik eta instituzio gehien horren atzean jartzea. BDZ eta da e, internazionalki ezagutzen den e, iniziatiba bat, hori palestinatik, e, palestinan sortu zen, eta eskatzen duena da boikota, desinbertsioak eta zigorrak Israelen kontra. Orduan e, nik uste dut oso merezi duela hori laguntzea, ze palestinatik bertatik datorrezkaera hori, eta bueno, animatzen dugu horren atzean egotea. Zionist is kiezen dan het zuiden. Wie houdt zich aan de zuilen? Het regent hier zo hard, het lijkt alsof engelen huilen. Geklop aan de deuren van de hemel, ze willen naar binnen. Omdat de derde wereldoorlog kan beginnen. Laat ze los, laat ze gaan. Laat ze op hun eigen benen staan. Laat ze vrij, laat ze vliegen, laat ze zelf kiezen. Die duivel die probeert ons te bedriegen. We knielen, smeekbeders voor Palestina. Hoort je timer, want krijg aders in de nek. Palestijnse gebieden worden weer bezet. Ah. Waar is internationale recht? al AXA wordt binnengevallen tijdens gebed. Mijn bloed kookt, Zionisten gestrekt. Niffel, beter haal van die trek. Beter. Pas ik op met wat ik zeg onzakelijk. Loop nog met de straf, voorwaardelijk. Zal de bouwde Benjamins, vraag net de Yahoo. Ze hebben bloed aan hun handen, Mark the fuck you. En fuck de VN, fuck het hele Westen. En al die Arabische leiders die je niet om stressen. En ondertussen is er een grote kloof. Dit gaat puur om macht, niet om geloof. Na, deze shit is niet vergezocht. Zonder oorlog worden geen wapens verkocht. Spuug op Netanyahu, spuug op Zionisme. Spuug op Hatikva en spuug op kolonisten. Schuilend achter Holocaust holocaust en antisemitisme. De slachtoffers van toen staan nu zelf voor terrorisme. Hamas leeft gezet zonder erkenning van Europa. Helden uit 45 zijn verlogen als je opa. Deze dagen komt bijna alles uit China. Behalve lef en moed, want dat komt uit Palestina. Die Palestina! Wie voelt de pijn van een Palestijn? Rest in peace, alle Palestijnen die gevallen zijn. Fuck die Zionisten, je moet weten dat het slangen zijn. Bombarderen alles klein, denken dat ze alles zijn. De wereld houdt zijn ogen dicht. Vroeger toen geloofde ik de media, maar reken maar dat alles toch gelogen is. En daarom nu geloof ik niet niks meer van alles wat ik zie op televisie. Mijn geloof is mijn visie. Kijk in hun ogen, hoop is wat velen niet zien. Geen angst, ze voeren oorlog zonder munitie. Pak justitie, er is niks veranderd al die tijd. Ze denken we zijn vrij, maar leven in moderne slavernij. Zintzilik, Zintzilik irratiaren informazio atala. bukatzen zaigun honetan atzera begiratzeko unea da. 2008 lauan, espero ditugun erronkei aurre egin aurretik. Euskal gizartea zoriontzeko arrazoia dago, aurrera egiten jarraitzen dugulako. Ez nahi bezain azkar, baina aurrera goaz, azken finean. Bizitze, bizikidetza eraikiz eta Euskal preso, ieslari eta deportatuen eskubideak defendatzeko kompromisoari eutxiz. Urte berri bat dugu aurrean, erabakigarria izan behar duena preso, errefusiatu eta ieslari, Ei, aplikatzen zaien salbuespena behin betiko bertan bera usteko eta haien eskubideak errespeta er, daitezela lortzeko. Lanean jarraitzea eta mobilizazioari eustera animatzen zaituztegu. Gaur euskal gizarteari dei egiten diogu giltzak erabiltzen jarrai desan. Egun hauetan deitutako mobilizazioetan parte har desan eta bereziki urtarrilaren amairuan Bilboko kaleetan zehar arratsaldeko lauetatik aurrera lakasillatik egingo den manifestazioan parte har desan. Compongo hidroco llaves para la resolución. Bilbo betetzen da e, eh, kompromisos eta elkartasunez, argi dago eh, gizarte honen e, gehiengo batek bat egiten duela preso politikoen gaia konpontzearekin, baina ikusten ari gara kontrako norabidean oraindik mantentzen direla salbospenezko neurriak eta legediak, Urruneko ausitegiek jarraitzen dutela interpretazio murriztaia bat egiten e, presoen eskubideen kontra, eta estatu sakoneko e, aparatu batzuk oraindik e, kausa berriak zabaldu nahi dituzte, berriro ere mina eta sufrimendua zabaltzeko herri honetan. izan gaitezen e, konbobidearen giltza eta giltza horrekin zabaldu ditzagun ateak, preso guztiak, etxeak egon arte. Estem aquí per fer costat al poble basc, a les seves gens, Estem aquí per fer costat a les seves reivindicacions, tant de drets humans com reivindicacions nacionals. Aquest és la nostra finalitat, estar aquí donant suport i reconeixen-nos com a nació i reconeixen-nos a les nostres lluites dels drets tant antirepressius com dels drets nacionals de cada un dels pobles. Esango nuke gaur eh, hemen gaudela bat egiten dugulako baisarek eta bai etxerak egin duten eh, deialdearekin, eta uste dut eh, ordua dela salbuespen e, legediaren e, garaiekin bukatzeko. Eta uste dugu gaur ez dagoela ez justifikaziorik, ez politikoa, ez e, jurikorik mantentzeko gaur ezpetxetan ematen ari den e, egoera Euskal Presoekin. Esango nuke ere, mendekua mendeku politika ez lukela sekula egon beharko gizarte, e, e, gizta eskubideen eta printzipio demokratikoen e, gainetik. Eta hori da tamalez gertatzen ari dena. Ez? Tazkenengo ideia da, hemen gaudela batez ere eskubideta zitzeiteko eta eskubideak aldarrikatzeko. Euskal preso politikoei salbu espetxe politika aplikatzen jarraitze zaie, eta honek beraien etxeratze bidean badagoeneko gaindituak egon beharko luketen traba batzuk ekartzen dizkie. Espetxe eredu zigortzailea muturreraino eramatea, salbuespenezko politika hau muturreraino eramatea mendeku politikoa da, garaiz kanpo dagoen mendeku politikoa eta albo batera utzi beharko litzatekeena. Gure ustez, bada garaia espetxe politika hau gainditzeko, bada garaia etxeratze bideo hori azkartzeko eta traba guzti horiek altxatzeko eta urruntzearekin eta dispertsiarekin amaitzeko mobilizazio soziala oso garrantzitsua izan zen bezala, kasu honetan ere, iruditzen zaigu, mobilizazio soziala izango dela espetxeetako ateak irikitzeko giltza. erabili daitezke, eraikitako arresi krudelak gaindi ezinak biakatzeko. Giltzak ere ikusi nahi ez ditugun egoera latzen ateak zerratzeko erabili daitezke. Baina guk isteko baino irekitzeko erabili nahi ditugu. Elkar bizitza eta konponbideari atea irekitzeko. Eta presoen eta ieslarien etxerako bideari ateak parez parez zabaltzeko. Horregatik bilduko dira gaur eta hemen, Bilbon, milaka eta milaka lagun, sar eritarrak deituriko manifestazioa, konponbiderako giltzak telopean. Eta guk, jende guzti hori jolasten jarri nahi dugu manifestazioaren aurretik. Eta horretarako, horrelako, iru ekarri ditugu, iru eta barruan egiteko bat izango dute. Ea zer gertatzen den. Arbelan elkartasun mesua idatzi edo marrastu. Agian marrazkilari lari zara ere bai. Hortan ez. Baite <laughs> zain <laughs> Zein da gitza. Gaur egun uste Euskal preso guztik eratzen dizenak Euskal Herri zan egon zela. Etzi, sano eta bizik, nahi, nahi dugu ez Arbena, ekartasun bezua idatzi edo barraztu azken atera arte, beti borroka. Nik uste hau dela, elkartasun mezua luzatu, bertxotan edo kantu zobeto. Ero bezala, bilbon gaude, gure presoa askatzeko. Aber datorren urtean, etorriko gara, Kriston jai egitera, kriston jai egitera, eta gure preso eta euskal herria beti askatuta. Tipitapa, tipitapa, presoa kalera, kalera! Jarri dugu euskal presoak herrira, hemen gaudelako, eta eta jarri dugu ere gora palestina internazionalistak garelako. Maite zaitu zegu. Bagara, bagoaz, besarkadaz. Zein uste duzu edera konponbidari? Jode, ba, ez da erraza. Baina guztion lankidetza, ez, helburuak lortzeko, izan daiteke konponbidaren giltza bat. Bueno, ba, borrokan jarrituko dugula denoketxan, denoketxan egon arte eta urteroko zita, ba, dugu urte gutxitan ja urteroko zita hau ez izate. Info Zintzilik. Zintzilik irratiaren informazio atala. Birundagun autogestionatu arriskuan dagoela hartarazi dute. Donostiako okupazio bulegoak hartarazi duenez, kaleratze arriskuan dago parte zaharreko birundagune autogestionatua. Azaldu dutenez, gunearen okupazioaren aurkako lehenengo epaiketa saioa izan zuten aste artean, eta kaleratzea urrengo aste azkenera arte atzeratu dute baina baiak kautelazko kaleratzea eskatu du. Eta beraz, kaleratze arriskuan dago birunda. Hemendik aurrera kaleratzea egitera etorri daitezke aurretik notifikatu gabe. Horregatik asan bada irekia antolatu dute eta gunean une euro norbait egoteko txandak antolatzen hasiko dira. Urriaren bukaeran inauguratu zuten birunda gune autogestionatua parte zarreko abuztuak hogeita amaika kalean. Lehendik jatetxe bat izan zen, baina jabeak zituen zorrak zirela eta hainbat lokal dituen enpresaria da jabea utzi zegoen eta mugimendu autonomoetan ibilitako hainbat lagunek okupatu zuten. Horrela, zazpi printzipio politikoa adostu zituzten kideek eta horien baitan espazioa erabilera definitu zuten: transeminismoa, antikapitalismoa, antiautoritarismoa, antiespezismoa, antizasismoa, antirrasismoa eta internazionalismoa. Azpeitiko gaztetxeak elkartasuna adierazi dio zestoako gazte asanbladari, za, eta gogor salatzen du azken egunetan gaztetxearen hauzia dela eta jasan behar izan duen kriminalizazioa. Azpeitiko gaztetxeak elkartasuna adierazi dio zestoako gazte asanbladari. Da gogor salatzen du azken egunetan gaztetxearen hauzia dela eta jasan behar izan duen kriminalizazioa. Azken egunotan zestoako gazte asanbladako kideak, gaztetxearen hauziaren arira jasaten ari diren kriminalizazioa gogor salatzen du azpeitiko gaztetxeak. Asieratik hauzia umai gainean jarri dute eta akordio batera iristeko borondatea erakutsi dute asanbladako kideek, baina ez du izan borondate berdina beste alderdiak gaztetxera sartu ziren momentutik jasandako traba burokratikoak horren adibide izani. Zestoako gazteek antolatzeko beharrezkoa dute espazioari konponbidea, ematea galdatzen dute azpeitiko gaztetxetik. Modu horretan zestoako gaztea asanbladak. Ja, gaur egindako irakurketari heltzen dio azpetiko gaztetxeak, elkartasun guztia adieraziz. Pasaden igandean zestoako elizan egin zen protestaren ondoren, edabideak, alderdi politiko instituzionalak zein sare sozialetako tendentzia ezberdinetako perfil eskuindarrak egiten ari diren kriminalizazio eta manipulazio kanpaina gaitxesteko idazten dugu prentza ohar hau. Balorazioarekin hasi aurretik arbi utzi nahi dugu gaztetxearen desalogioaren aurka egiten ari garen protestaldia ez dela. Etzestoako eliz komunitatearen kontrakoa ez eta inongo fededunen kontrakoa ere. Izan ere, Guk norbanakoaren erligio sinesmenaren askatasuna onartzen dugu eta inongo momentuan ez da inoren fedearen aurkako ekintzarik egin. Are gehiago, guipuzkoako gotxa jarrera salatu nahi da, bera baita fedea instrumentalizatu zeunka igiezinen jabe den espekulatzailea, bera da balore batzuekin predikatu eta baloreok diru dirutruke saltzen dituena. Argi ustearen, ekintza honekin elizak, gaztea asanbladak herriari irekitako proiektu politiko, sozial eta kulturala desaloiatu nahi duela salatu nahi da, nahiako duela espazioa utxikutsi eta herriko bigazte 70.000 euro ingurura kondenatzea. Elizak denbora darama negoziak eta kukatzen eta esertzeko eskatu nahi izan da. Atxo arratsaldean argitaratu zen guipu eskoako gotxain degiaren gutuna. Bertan euren burua biktimizatu, eta esan bezala, zestoako gazte asanblada kriminalizatu nahi izan dute. Biktima omen da zaurgarrien kupidaren eta elkartasunaren atzean milioika euro eskutatzen duen instituzioa. Biktima omen da beste edozein instituzio politiko eta ekonomikok bezala, atxetik estatu aparatu oso batek babesten duena, eta gu berriz, beraientzat gaiztoak, deabrua, gure eskubideak defendatzeko espaziorik abe, gure ideiak zabaltzeko baliabiderik abe, antolatzeko baliabide guztien privatizazioaren aurka borroka egitera kondenatuak. Etikaz ere mintxo dira prentsa ohar honetan, guk irmo diogu ez bere barnean adin txikikoen aurkako erasoak estaltzen dituen instituzio honengandik lekzio moraliko hartuko, inor etxerik kabe dagoen bitartean milaka etxe bizitza, lurreremu eta bestelako higiezinak utxik mantentzen dituen arengandik lekzio etikorik onartuko. Medioek ere ez dute dudarik egin Elizaren interes ekonomiko eta politkoak defendatzen. Izan ere EITB, Telezinko, Diario Basko, Notiziaste Guipuezkoa eta Abar Luze batek, zestoako igandeko gertakaria probestu nahi izan dute egoeran ahastu edota kriminalizatzeko. Orain arte ez da zestoako gaztetxearen hausia zinor gogoratu, elikagai biltegia, sektore zaurgarriekin lanketa eta ekimenak, amarnaka prentsa ekimen kulturalak, agerraldiak, Protestak, herrian egindako irureun sinaduratik orako sinadura bilketa eta 700 apostasia eskari bilduarren. Orain ordea, urtebete baino gehiago daraman borroka luze baten ekintza isolatu bat hartu eta beraien mesedetara manipulatzea erabaki dute. Eta hori ez da kasualitatea. Beraien gogoan dagoena, espaita zestoako eliz komunitateak jaso lezakeen eragozpena, go puntuan dagoena gazte antolatuen borroka da, go puntuan gazteok borrokarako kudeatzen ditugun espazioak dira. Finean, guztien helburua gazteak geure interesak defendatzeko balia biderik abe ustea da. Alderdi politiko ezberdinek ere parte hartu nahi izan dute zalaparta honetan. Modu ezberdinetan baina eusko alderdi jeltzalek. Pepeak eta e bilduk egin baitituzte euren adierazpenak. Salbu espenik abedenek salatu dute igandeko protesta eta guztiak bat datoz berdinean. Ezer ez dugunok ezingo dugu inoiz ezer eduki. Protesta inorgo baitzeko modukoa bihurtzen bada baita zilegia berdin dio txat protestaren arrazoiak, berdin dio salatzen ari zaren injustiziaren aktoreak zurekin eitzegin nahi espadu ere, isilik eta akritiko nahi gaituzte. Kasu honetan, okupazioekin txakasiera gasieratik usten du gazte asanbladaren ez eztabaidatik kanpo, guztia egin behar baita estatuaren barneko markoak errespetatuz, eta nola ez eurek inposatutako bizikidetzaren terminoetan. Azpimarra berezia egin behar dugu zestoako ebilduren jarreran gainean, bera baita auzi honetako hirugarren protagonista. Zestoako alkateak une oro bere burua zuritzeko bitartekari papera hartu du. Bera izan ikarazoaren erantzule nagusietako bat. Alkateak itxeman baitzigun orain gaztetxea dena, gazte asanbladari emango ziola. Bere neutraltasuna. Ordea, Ezbaian dago igandeko ekintza salatu eta herriko bi gazteren aurkako epaiketaren aurrean txintik esan gabe geratu den bitartean. 70.000 euroko isuna jaso dezaketela gogoratu nahi dugu. Zestoako gaztetxea aurrera. Gorkantatutzeragoaz, gure mundu. Monterrey. Zintzilik, Zintzilik irratiaren informazio atala. Bidegurutze honetan garaia da Euskaraz bizinei dugula ahobete zoiukatzeko. Arrotasunez, mugi dezagun Euskararen herria ingurua mugiara ziarte. Arroadi kantauri itxasoa, arabako maatx bardeako guztin. Arrozite Pirineoko elur mehatzaldeko burdin. Elkarrekin nahi ditugulako pausoak egin. Bete ditzagun etxiak eta kaleak Euskaraz, arro egon garenaz eta egiten dugunaz. Arro plazan, online zein bizitzan. Arro herri eta arro korrikan. Chapa, Chipi Chapa. Chipi Bi, iru, e, hogeita iru. Arro erriko rika, arro erriko rika, Bagara, arro erriko rika, arro erriko rika, rika. erdi, erdi arrosanen. Musika. Kultura. Musika. Musika. Kultura. Kultura. Musika. Kultura. Kultura. Zintzilik Lekeitiotik. Nabil, margolanak diska berriaren aurkezpen, zer nahi du kanporak eskerrik asko lehenik eta behin, zintzilik irratiko lagunei, gomidapenagatik eta hori, unai egian nabil, da nire proiektua, e, lekeiti Eta, ba, bueno, ba, zer da nabil? Ba, nabil da nire bakarkako proiektu bat edo, e, nire bat talde askotan ibilian az, ba, adibidez, ba, e, txapelpunken egon nintzen urte mordoa, e, ekonen beten denboraldi labur bat egin nuen, e, erratzin bebai bai, bai bilin nintzen, zuzenekoetan eta holan, e, mitosian urte asko dautan egon naz, da, bueno, talde askotatik pasatu naz, baina lan kaineroak eta holan, eta nabil da, ba, pizkat nire alde, ba, ez da, personalagoa edo holan, bai? Diska honetan, e, bosta besti e, aurkituko e, dituzu, diska berrian, zazpigarren lana da, esan bezala, eta ba, iraupen ertaineko diska bada, ez da? Ba, bost, bosta besti, ba, epe formatua. E, portadan, ikusten da, ba, kuadro bat, ez? Kuadro hori, egin dau, eneko arruza, margolariak, eta, bueno, nik pasatu nizkion kantuak eneko hori, ja, sortutan dituen bosta bestiak, pasatu nizkion, eta gero gaberak, e, ba, ba bidalizidan, ez? Ba, argazki bat, eta labitu bau egin dut, eta eta eta karo, abestietan eh, natura asko agertzen da, eta e, eta karo, kuadroa da, hiri bat, hiri ilun bat, holan e, silueta batzuk edo holan pertsona batzun gerizpa bezala, baina hiri bat, holan ematen du hiri bat esnatzen edo, edo lokartzen, ez dakit, baina holan da iluntzea edo e, eguna egiten, holan nahiku Eh, giro ez dakit, melankolikoa edo Eta esan nion, jo, deneko, eh, baina eske abestiak, eh, jo, ipatzen ditut elegeitioko, ez dakit zenbat, lekuak, eta arrantza, eta alako gauzak, eta e, baina jo, baina eske ez, ba, pizkate bere ikuspuntutik edo, ba, e, egitea horre arrain batzuk eta, ba, ez, obiedade bat, izango orduan, e, esan zian, jo, ba, hor ikusten diren silueten eh, pentsamenduak edo e, oroitzapenak edo ardurak edo ba izan daitezke kantuak, ez da? Eta ba, ba horrek eman zion forma diskari, bai? Esan dezaket, ba, orain abestiak ba, beste betaurreko batzukin abesten ditu dala, ikusten ditu eta abesten ditu ba, kuadroaren, margolanaren e, kontzeptu honekin edo, bai? Ezkenean, balkarlanean egindako dako bueno, ba, lan bat da. E, eta, bueno, esan bezala ba, e, ba, whatsappa, <laughs> esan bezala ba, hori ba, bestietan bazera agertzen da, ba, e, ba, bakardadea, jende nagusiak, e, o, ez, nagusiak bizi duten e, bakardadearen e, inguruan dagoen abesti bat, e, gero ba, aurtzaroko gauza batzu berriro bizitzea, ba, itazarenean, zure zemalabekin, uste zenuen desagertutako gauza batzuk hor jarretzen dutela, berriro bizitzea, beraiekin, e, ba, erentzia, itxasoko erentzia hori, ba, jasotzea, berriro, ba, e, gero margolana berari buruzko kantu bat beba dago, eta, bueno, pizkatortik. E, nahi baduzue diska entzun, e, ba, badago ja plataformetan, e, YouTubeen badaude bi videoklip, diska berreko bi videoklip eta hirugarrena ja aterako dut, E, eta, bueno, eh, modurik errezena bilatzeko, e, igual, Instagramen bertan adibidez, unaiegia jartzen baduzue, edo mm, unai nabil, edo YouTubeen be, <clears throat> markatu, YouTubeen ipintzen baduzue, nabil unai edo e, eh, margola na, edo lan jarrita, ba, daukazue, errezen, errezen, Instagramen ipintzen baduzue unaiegia, biografian daukazue link bat, eta link horretatik bazoaz e, eh, Spotira edo YouTubera edo plataformetara. Eta besterik ez, e, ilusio handiz eta zuzenekoak emateko gogo handiz e, eta, eta barriro ba, azieran esan dudana. Ba, eskerrik asko, zintzilikiko jendeari eta animo zuen ekimenarekin eta eta gara. Venga, eskerrik asko. musika, kultura, musika, musika, musika, kultura, musika, kultura, kultura, zintzilik irratian. Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun. Iabetero geldialdi bat egingo dugu. Zesa iotaz ari gara? Topa Dakar taldea Donostirikan, zeoñatira goaz, baina hilabeteko diska hilabete honetan Donostialdea kuba da. Nakar taldea lore eta laban diska editatu dute, Adurango kazokarako zerean atea zuten, eta dela oso gutxi vinilo formatuan atea dute ere bai, eta gaur bertan beraien azken kontzertutxuak emago dituzte demoraldi batez, ze lan kontuak edo arazo pertsona direla medio paroitxo bat egin dute, Baina, kriston disko guapua, zuzeneko guapua gara, kate, diskoa baino hori ere da zuzenean ikusi dutena, ikusi dute ze festa montatze duten, eta hori oso zaila da, pues, ze batean izlatzea ez, pero etxe bertan esango genuke, donosti aldea tenguruan mitzan, momentuko taldea dela nakar, eta udalako presbaldin bat daude jotzeko, nik uste, uda potentea duki ezaketela herriz berdintetako jaitatikan jotzen. Ze ustez, makinista? Ola, serio, serio. Osondo. Osondo. Osondo. Info Zintzilik Info Zintzilik, Zintzilik irratiaren informazio atala Info Zintzilik, hilabeteko azken ostiralean eguerdiko ordu batean Zintzilik irratia irratia